บุ๊กทูเก้าสิบเดวเดเซตประโยคคำสั่งสองอิมเปอร์ทีฟดวาโกนหนวดอบริเซไปอาบน้ำโอเปริเซ หวีผม počešljaj se โทรมานะ nazovi nazovite เริ่มได้แล้ว počni počnite หยุดเถอะ prestani prestanite ช่างมัน Pusti to, p u s t i เตโต พูดมันออกมาเรซิโตเรซิเตโตซื้อมันมาคูปิโตคูปิเตโตอย่าหลอกลวงเด็ดขาดเนบุดีนิค a d nepošten, nepoštena. อย่าซนนะ Ne budi nikad bezobrazan, bezobrazna. อย่าหยาบคายนะ Ne budi nikad nekulturan, nekulturna. จริงใจเสมอนะ Budi uvek pošten, poštena. ใจดีเสมอนะ Budi uvek fin, fina. สุภาพเสมอนะ Budi uvek kulturan, kulturna. กลับบ้านดีๆนะคะ Stignite srećno kući. ดูแลตัวเองดีๆนะคะ Dobro pazite na sebe.